түрікше үйренеміз. Қадірлі радио тыңдаушылар, түрікше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз. Бұдан бұрынғы сабағымызда білім беруге байланысты қысқартылған түрікше сөздердің мағыналарын үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса қысқа және қарапайым сөйлемдермен түркияда тойланатын ең маңызды діни ұлттық және маусымдық мерекелер жөнінде мағлұмат береміз осы арқылы жаңа сөйлемдер құруға тырысамыз түркияда мерекелер ұлттық діни және маусымдық мереке деп үшке бөлінеді қала мен аудандарда фестиваль атмосферасында тойланатын 30 тамыз жеңіс мерекесі республика күні азаттық мерекесі секілді ұлттық мерекелерде көптеген жерде ресми шеруден кейін түрлі спорттық сайыстар өткізіледі діни мерекелердің күні ай күн күнтізбегіне қарай есептелгендіктен қазір қолданылып отырған күнтізбекте жыл сайын бір уақытқа дөп келмейді жыл сайын ораза айт пен құрбан айт 10 күндік өзгеріспен басталып осылайша түрлі маусымдарға кез келеді маусымдық мерекелердің уақыты болса табиғат климат және экология шарттарына қарай өзгереді мысалы кейбір мерекелер қыс қысқа көктем ерте келетін өңірлерде күзде көктем кеш келетін жерлерде күзден кейін тойланады ал наурыз және қыдрелі секілді мерекелер жыл сайын бірдей уақытта болады ардақты тыңдаушылар осы мағлұматтардан кейін еліміздегі мерекелерге байланысты сөйлемдерді аудармалармен бірге тыңдап қайталауға тырысыңыздар Түркияда қандай мерекелер бар? Türkiye'de milli, dini ve mevsimlik olarak üç farklı bayram var. Түркияда ұлттық, діни және маусымдық ретінде үш бөлек мереке болады. Örneğin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Zafer Bayramı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, milli bayramlardır. Мысалы, ұлттық егемендік және балалар мерекесі, жеңіс мерекесі, Ататүркті ескалу және жастар мерекесі, республика мерекесі, бұлар ұлттық мерекелер. Рамазан байрамы ве Курбан байрамы – дини байрамларымыздыр. Ораза айт пен құрбан айт – діни мерекелер. Хыдыреллез ве Невруз байрамлары да мерсимлік байрамлардыр. Қыдыреллез бен Науруз мерекелері де маусымдық мерекелер болып табылады қадірменді тыңдаушылар түркия республикасындағы мерекелерге байланысты сөйлемдерді бірге тыңдадық енді сөйлемдерді қайтадан тыңдамастан бұрын кейбір жаңа сөздердің мағынасын үйренейік байрам мереке милли ұлттық зафәр жеңіс жумхурет республика мерсимлік маусымдық ұлысал ұлттық farklı, бөлек, өзгеше. Çocuk бала. Ардақты тыңдаушылар, енді қалам мен қағазыңызды дайындап, сөйлемдерді тыңдағаннан кейін жаңа сөйлем құруға тырысыңыздар. Örneğin, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Zafer Bayramı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, milli bayramlardır. мысалы ұлттық егемендік және балалар мерекесі жеңіс мерекесі ататүркті еске алу және жастар мерекесі республика мерекесі бұлар ұлттық мерекелер Ramazan bayramı ve Kurban bayramı dini bayramlarımızdır. Oraza Ayt ben Kurban Ayt dini merekeler. Hıdrellez ve Nevruz bayramları da mevsimlik bayramlardır. Қыдырелез бен наурыз мерекелері де маусымдық мерекелер болып табылады ардақты тыңдармандар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта жаңа тақырыппен сіздермен бірге боламыз кездескенше Түркше үйренеміз! Түркше үйренеміз.